Поголоски, чутки дійшли до сім'ї, а для чуток були підстави? Ой, хіба ж для чуток потрібні якісь підстави? Все таки, кажуть же, що диму без вогню буває. Повірте, найчастіше їд ходимить не від вогню, а від тління. Нехай тління, але мене починає дратувати, що мимоволі втягується в цю розмову натяками. Вибачте за прямоту, але в яких стосунках ви були з дедурякою? У хороших. Та коли ви маєте на увазі щастя інтимне, то в ніяких. Він вам подобався? Так, як усім жінкам подобаються чоловіки, котрі прихильно ставляться до них, виявляють увагу. Але жінколи ви з ним проводили вечори, от бачите, і ви вже про це знаєте. Було два рази. Один вечір у ресторані посиділи, другий в кіно ходили. Ти що? Рудківський вам сказав. Вона сердито стискає червоні губи. Ні, не Рудківський. Випадково почув. Так, Лев Данилович справді не опустився б до такого. Вона відвертається, дивиться у вікно. Потім ручка обертається до мене. Ну що тут, скажіть мені страшного? Пішла в ресторан. Пішли разом у кіно. Я вільна жінка. Розумієте, ми з Рудківським, ви про це вже, мабуть, також знаєте. Це врешті ні для кого не секрет. Давно перебуваємо, як би то сказати, у близьких стосунках, але проживаємо на різних квартирах. Спільного господарства не ведемо, шлюб наш неузаконений, Так склалося. Розумієте? Звичайно, розумію кажу байдужим тоном. То восени ще було. Рудківський тоді поїхав на два тижні у відрядження. Якраз напередодні ми з ним через якусь дурницю повіркалися. Антон Васильович і не раніше виявляв увагу до мене. Помітив мій настрій. Після роботи разом з тесту виходили. Він запропонував піти до ресторану. Я й погодилася і була, щиро кажучи, дуже вдячна йому за врятований вечір. Звідки Лев Данилович дізнався про той ваш похід у ресторан? Я йому розповіла. А про кіно також розповіли йому ви? Ні, сам побачив. З тим кіно по-дурному вийшло. Антон Васильович зійшов до нашого відділу, коли дівчата говорили про французький фільм Мужчина та жінка і в мене, як на гріх, вихопилося, що не бачила того фільму, і дуже хотіла подивитися. А перед кінцем роботи він знову заглянув у відділ і сказав, що взяв квитки і чекатиме мене у сьомій біля кінотеатру. Ми подивилися той фільм, а коли вийшли з кінозалу, відразу побачили Рудківського. Він приїхав з відрядження раніше, з таким лютим його ніколи не бачила. Ну, звичайно, була неприємна сцена. Правда, з Рудківським ми за кілька днів помирилися, а з бідорякою він відтоді був у натягнутих стосунках. Дурне ще й казати, але такий уже Рудківського характер. За дверей виглядає гострока жіночка, що сиділа біля входу. Це ви, товариш Маринич, вас просять у приймальню до телефону. Мабуть, керуючий дзвонить. Піду з Тетяною Маргуліс, іначе все з'ясував. Дякую, сміхаюся гостроокі. І вам, Тетяна Борисівна, спасибі за бесіду. До побачення. Бувайте здорові, коли треба буде від мене ще якісь пояснення. Я до ваших послуг, чарівно сміхається. От жінка, мимохід думаю, що якби вона, скажімо, раптом упала з вікна сьомого поверху, то перша її думка була б як вона виглядає під час падіння. Ні, від цієї самозакоханої дами мені, сподіваюся, вже більше нічого не буде потрібно. Давно помітив, є люди, які брешуть настільки натхненно, з таким наївно щирим виглядом, що їм якось одразу віриш. А є такі, котрі кажуть святу правду, але так таємниче загадково, що мимоволі запідозрюєш їх у вигадках. Тетяна Моргуліс, як на мене,